Hermann Hesse Antone longe mi ca mia etzino faris voyagion tra sud-occidenta Germanio. Ni traveturis belegan regionoin, la ple bela sem dube esis la Schwarzwaldo au Nigra Arbaro, cae visitis imponain palazoin, mesepocain casteloin, malnovain pregeioin, cae conventoin, cotopo. La plei grava convento estis istiu de Maulbron, laudire la plei bone conservita norde de la Alpoi. In gi existas internuleio, cae ni exciis che pacientetze gi estis seminario, in cio studis la fama germana poeto Hölderlin, la germana astronomo Johannes Kepler, Johannu Keplero, cae dum unu iaro, la verkisto Herman Hesse. Pri kies romano Sidarto aperis citie articolo mia la decduan de septembro de 2017. Pri Herman Hesse oni informis nin che li nascigis cae pasigis sian iun agion in la proxima urbeto Calv. Ciar mis ciis che Calv estas uno e la multae belae urbetoi de sud-occidenta Germanio, ni veturis ancautien cae visitis gin. Evidente, la urbeto esas tre fiera pro tio che la fama verkisto vivis in gi. Ni vidis lian nascid domon cae visitis la ali dedicitan museon cae bibliotecon. Reveninte de la voyaggio, mi decidis producti articolon por la esperanta retradio prili cae por fari tion mi traducis partoin, correctante quelcan eraroin cae aldonante quelcan informoin, de la articolo existante in la Portugal lingua Wikipedia. Vidu. Hermann Karl Hesse, 1877 1962, estis germana verkisto cae pentristo, quio in 1923 alprenis la Svissan statanetson. In 1946 li ricevis la Nobel premion pri literaturo pro siae inspirae vercoi quies audazo cae profundezo iom post iom pli grandigis cae cui estas exemploi de la classicae humanisma idealoi cae de altqualita stilo. Li nascigis in tre religia familio, filo de protestantae gepatroi, qui predikis dum quelca tempo cristianismon en hindio. Li studis dum unu iaro en la seminario di Malbron en 1891, sed contraue a la volo de sia equipatroi ne sequis la carrieron de pastro. De 1895 gis 1904 li laboris in libro vendeioi, in cui, kiel ancau en la biblioteco de sia avo, li havis la opportunon legi multe. Iam in 1892, in la seminario, li estis dirinta, mi volos esti poeto au nenio. Cai in 1899 li publicigis sian unuan libron, collecton de poemoi. In 1904 li publicigis sian unuan romanon, Peter Kamenzind, quio estis granda successo principe inter la germana junularo, quiu desiris pli naturezan viv manieron en epoco de granda economia ca tecnologia progresso in la lando. La finanza successo ebligis a li igi sin verkisto. Sam jare li edzigis. Dum plura jaroi li logis in Svisio. In 1906, 1910, cae 1904 aperis respektive liae vercoi untam rad, Gertrud cae Roshalde. In 1901 li contactigis con orienta spiritetso dum voyaggio al Hindio cae poste con la analisa psicologio de Carl Gustav Jung. Tioi du influoi esis decidae in la posta disvolvigio de lia laboro de 1919 gis lia morto in 1962, li vivis in bela regiono in la Svisa cantono Ticino, proxime la lago de Lugano. Ciui vercoi de Hesse in havas fortan autobiografian componanton. Tio evidentigas aparte in Demian, 1909, Morgenlandfahrt, Voyage al Oriento, 1932, cae principe in Steppenwolf, Steppa Lupo, 1927, Tio estas exemplo de romano pri la criso de la vivo. In lia malfrua laboro, tio componanto ecaperas ec pli clare. In la relatae vercoi Voyaggio al Oriento, cae das Glas La Lude di Vitrae Perloi, 1943, esse densigis in plurai variantoi sian basan temon, la rilato inter pli cae pli agia amico au maestro. In la 1950-a iaroi, la popularezzo de Hesse comences mal pli grandigi. La situazio changigis mese de la 1960-a iaroi, ciam la vercoi de Hesse subite igis furorai in usono char la adeptoi de la tiel nomata contraoculturo malcovris in liai vercoi ideoin cion ili defendis. El usono, la popolarezzo de Hesse disfastigis al aliai partoi de la mondo. Ene de nur quelca iaroi, Hesse igis la plei vaste legita cae traducita Europa autoro de la du deca iarcento.